بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد tukiendelea na kufanya sharh ya hichi kitabu uh, leo tutaangalia mlango mwingine wa arihna bisala arihna bisala yani rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamwambia Bilal arihna biha ya Bilal tufanyie raha tusikie raha nayo yani akienda kwa dini kuita yani katika sala na Rasul sallallahu salam hii sala ilikuwa ni qurratu ainun lah ile kitu ilikuwa inafurahisha macho yake sana ni hii sala kwa hivyo shekh anasema as-sala qurratul al-muhibbin yani sala ni furaha kwa macho kwa wale wanaipenda fi hadhi dunia katika lima fia min almunajat munajat sometimes hii sala unamuita man la تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه unaenda kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ambaye mambo yote nafsi yako haitatulia ila kwa yake, kwa kumuita na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه unaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala ile neema ya kumtaja Allah na kudhalilika mbele ya Allah na kuwa mnyonge mbele ya Allah na kuwa karibu na Allah wala siama fi hali sujud na sana sana wakati kwa, kwa sujud ile wakati unafaa kuwa mnyenyekevu zaidi na unaomba dua ni wakati wa sujud kwani uko karibu na na sala na Allah subhanahu wa ta'ala watilka alhal aqrab ma yakunu alabd min rabbih fiha na hiyo ndio wakati uko karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala omba dua yoyote na Allah biidhni rabb Allah alkarim atakukubalia من هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيما أرحنا بالصلاة يعني تفرايش صلاة هي حديث رواه أحمد إمام أحمد أبو داود نبيا ميفانيا صحيح الباني كتك صحيح الجامع فعلم فعلم فعلم بذلك أن راحته في الصلاة فعلم بذلك أن راحته في الصلاة كجل كان براحة يا رسول صلى الله عليه وسلم ilikuwa ni katika swala kama akhbara anna qurratu ainihi fiha yani ile kitu inafurahisha macho yake ni kwa sala fa aina hadha min qawli qa'il nusalli wa nastarih min as-sala yani uh, utadha ut, kama ya rasul alikuwa anasema arihna bis-sala je utasemaje kuhusu mtu anasema wacha tu tuswali ndio tupate raha tupumzike yani kama ni mzigo kwake فالمحب راحته وقوة عينه في الصلاة والغافل موعد ليس له نصيب من ذلك Sheikh anasema ambaye anapenda swala anaitaka na ambaye apendi swala ataiwacha bali swala kabiratun shaqqatun alayhi bali swala itakuwa kubwa kwake itakuwa mzito kwake na ni ngumu kwake idha kama fia kaanahu ala jamratin hatta yatakhalas minha ni kama akisimama amesimamia mawe moto anataka kumaliza aruke atoke hapo والعبد إذا قررت عينه بشيء واستراها قلبه به يعني نبي binadamu أكي مجا أكي باتا macho فريشا ما moyo نمو يوكي yani يعني inakuwa ni ngumu كواكي كوا nayo والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة مبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما عليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله ishtighalihi ambaye anaona amelazimishwa hii sala ambaye anajilazimisha pia kuswali ambaye anapenda mambo ya dunia ile kitu ngumu kwake ni swala anaona kila wakati ni mrefu hataki kuswali na akiswali na swali haraka haraka bila kujali yambari مما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر wa tastarihu biha بها القلب هي التي تجمع شتة مشاهد ستة مشاهد ستة مشاهد yani ile sala jua ewe Allah, Allah jua ewe Muislamu kwamba ile swala ambayo inafurahisha moyo na ile swala ambayo inakubalika na Allah Subhanahu wa Ta'ala iko na mambo sita ambayo unafaa ujue. Jambo la kwanza ni ikhlas, na ikhlas ni wewe kufanya chochote ambacho kinamridhisha Allah na unapeleka ibada zako zote kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأن يكون حامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له يو كصالي ونصالي وكمتكي الله سبحانه وتعالى نونا موانبع الله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته نونا تاكا رضا يا الله سبحانه وتعالى أو تاكي رضا يا بنادامه يندو جنب الأكواز لنفاني صلاة يكويني راحة بنادامه يبيلي الصدق والنصح وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ ويستفرغ جهده في إقبال فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعه على أحسن الوجوء وأكمله ظاهرا وباطنا فإن الصلاة لها ظاهر وباطن وظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة وباطنها الخشوع والمراقبة والتفريغ القلب لله والإقبال بكليته شيخنا سيما وكوم كويلي na ukuu na unanasihi pia wengine e, na hii yani inaonyesha kwamba sala iko na dhahir na iko na batin. Sala iko na kitu ya dhahir ile tunaona na kuna ile kitu imejificha. Ile kitu ya dhahir ni ile aqwal yani na afaal ambazo tunazisikia Allahu akbar, sami Allahu liman hamida. Ama ile kitu imejificha ni khushu na ikhdha lillah na moyo yako ikuwe mbele Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa mambo mengine. Kwa hivyo binadamu anafaa akuwe kwanza na ikhlas, alafu akuwe na ukweli na ajinasihi na anasihi wengine e, na asipoteze hii swala kwa mchezo. Na mashhad ya tatu, jambo la tatu ni mutabaa wa iktida, yani mtu ang'ang'ane sana afuate sunna za Rasul sallallahu alaihi wasallam, kwani yeye ndiye alitufunza hii swala na akasema, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama vile mmeniona mimi nikiswali. Kwa hivyo tunafaa tumfuate Rasul sallallahu alayhi wasallam. Jambo la nne ni ihsan, wa huwa um, mashhad almuraqaba. Alihsan ni an ta'budu Allah ka'annaka tarahu, ni wewe unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama unamuona, kama ako mbele yako lakini jua kama fa in lam takun tarahu, kama umuoni Allah fa innahu yarak, yeye anakuona. Kwa hivyo lazima ukuwe na ihsana katika swala na uswali kama uko mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani hata ukifanya kazi ukiajiriwa na mtu kazi na akusimamie hiyo kazi utaifanya vizuri. Vile vile ukiswali na Allah ako mbele yako utaswali vizuri, lakini madama Allah ayuko karibu na wewe, jua kuona kwa ile mambo yote wewe unafanya, na hiyo ndio aslul a'malul qulub kulliha, na hiyo ndio ihsan, ndiyo ma, ina, ina, inatengeza matendo ya moyo yote. Kwa hivyo mtu ajijue na ajiangalie katika hali yake. Alafu ingine ni uh, alminna wa an yashhad an alminnata lillah subhanahu wa ta'ala kaunuhu aqama fi hadha almaqam wa ahlahu wa waffaqahu liqiyami. Alminna ni kwamba binadamu ajue kwamba hii sala ile nguvu amepewa ya kuswali, ya kurukuu, ya kusujudu, ile khushu akikamilisha swala kwa ukamilifu ajue kwamba Allah ndiye amempatia hii fadhila na sio mtu mwingine amempatia hii fadhila. Ndio maana yani masahaba siku ya Khandaq walikuwa wanasema wallahi laula Allah mahtadaina, wallahi kama sio Allah hatungepata huu Uislamu, wala tasaddaqna wala sallaina, na hatunge toa sadaka na wala hatunge swali. Na pia Allah anasema yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum hii aya maana yake ni kwamba Allah ndiye amejalia Muislamu akuwe Muislamu, walmusalli musallian, na ambaye anaswali Allah ndiye amemwafikishia katika hii swala, kama Allah alipo kama kama qala al-Khalil, kama alivyosema Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam alikuwa khalilullah, nasema rabbana rabbana rabbana waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan يعني ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يعني hivi vitu yote hii fadhila yote ni Allah ametupatia kwa hivyo tunafaa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na tusighurike tuseme kwamba hizi ni vitu zetu kwa moyo wetu na pia Allah subhanahu wa ta'ala alisema kuhusu Nabii Ibrahim aliomba dua Rabbi ja'alni muqima as-salah Allah nijalie mimi ni mwenye kusimamisha swala wa mindhuriyati mimi pamoja na kizazi changu hii inaonyesha nini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anapatiana fadhila na sio mtu mwingine kwa hivyo mtu asighurike kwa nafsi yake akisema kuwa oh mimi ndio nimefanya hivi oh mimi ndio nilifanya hivi hii haifai katika Muislamu abadan usighurike na nafsi yako falminna lillah Fadhila na ile taufiki inatoka kwa Allah peke yake, kwa sababu ndiye amemjalia binadamu, binadamu akasimama kwa taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana kila saa unafaa mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na uombe dua, kwani pia Rasul sallallahu alaihi wasallam ambaye ndiye alikuwa ameongoka zaidi na ndio mcha Mungu zaidi kutushinda sote duniani, lakini alikuwa anaomba kwa dua ya muthabbit alqulub thabbit qalbi ala dinik ala taatik wewe eh, ambaye unathibitisha moyo, thibitisha moyo yangu katika toa yako, katika dini yako, yani na pia utupeleke tufanye mambo mema. Hizi ndio dua Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaomba, naye alikuwa ni mtu bora duniani, kwani Allah alitukumbusha katika suratu Ni'ma ama suratu Nahl. Suratu Nahl jina nyingine inaitwa suratu Ni'ma, wama bikum min ni'matin famin Allah, kila neema uko nayo imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwani inaitwa suratu neema kwa sababu Allah alitaja neema mingi sana kutoka mwanzo ata Allah fala tastaajilu mpaka mwisho Allah anataja tu neema zake kwa waja wake na pia Allah anasema walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum Allah subhanahu wa ta'ala aliwapendea iman akaitengeza na akaiweka kwa moyo wenu mkaipenda وكره إليكم أكفانا مشكية الكفر وكفيري والفسق نوشاف والعصيان نكم واسي الله سبحانه وتعالى أولئك هم الراشدون وأندي ومئنغوكا وهذا مشهد من أعظم المشاهد هي مشهد ني مشهد كوب سنة وأنفعها للعبد ندي نمنفعيش مجوى الله وكل وكلها كان العبد أعظم توحدا كان حظ وكل عفوا وكلما كان العبد a'dham tauhidan kana hadduhu min hadha almashhad atam yani shekha anasema kwamba kila binadamu akikuwa na tauhid akanambaya kumwabudu Allah peke yake kumtegemea Allah peke yake hii mashhadi ya minna na fadhl inakuwa ndio iko na nguvu kwa moyo wake wafihi min alfawaid yani katika fawaid katika hii hii mashhad ni kwamba an yahula baina alqalb wa baina alujb bil'amal wa ru'yatihi fadhila ya kwanza utapata ama faida ya kwanza utapata ukijua kwamba Allah ndiye amekupatia hii fadhila, itakuondolea ile kuringa, itakuondolea kujionyesha kwamba wewe ndio unafanya hizi vitu na pia kuonyesha watu. Kwa hivyo itakupatia ikhlas ambayo tulitaja juu, kwa sababu fa innahu idha shahida anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mannu bihi al-muwaffiq lah al-hadi ilayhi shaghalahu shuhudu dhalika an ru'yati wa ijab bihi wa an yasula bihi ala nas fayurfa yani shaka anasema ni kwamba ukishajua hivi itakuondolea ile kuringa kujionyesha na kufanya hizi vitu zingine mashhad ya mwisho ambayo ni ya sita ni mashhadu taqsir anna al-ab law ijtahada fi qiyam bil amr ghayat al-ijtihad wa wa badl غاية الاجتهاد وبذل وسعي فهو مقصر وحق الله سبحانه وتعالى عليه أعظم والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعات والعبودية فوق ذلك بكثير وأن عظمته وجلاله سبحانه وتعالى يقضي من العبودية ما يليق بها yani baada hii yote binadamu akishajua kwamba Allah ndiye muwafik lazima atajua kwamba mimi ni binadamu na nakosea na kwamba alkamalu lillah ambaye ni mkamilifu ni Allah subhanahu wa ta'ala ile kitu binadamu anafaa afanye ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ni kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala amfadhilishe na ampatie neema na amsamehe makosa yake na hizi mambo zote inarudia mambo manne niyatun sahiha ukuwe na nia safi wa qurra wa quwwatu aliya na ukuwe na nguvu ya juu sana ambayo inaenda na hizi vitu mbili ar warahba rahba Raghba ni ile kutaka kwa pupa kufanya taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ukiogopa kwamba Allah atakusamehea. Ukiogopa Allah atakukubalia. Ukiwa na hizi vitu vinne, ibada yako yote ile yote ile itakuwa ni ibada kamilifu na Allah atakusamehea zile makosa zitatokea ndani yake. Maadamu uko na nia mzuri, uko na ile pupa ya kufanya hizi mema na unaogopa kwamba Allah anaweza kutozikubali unamuomba kila siku Allah Allah subhanahu wa ta'ala atakukubalia nasallallahu yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh